Tipien eta zapalduen boza izaten entxeatzen naiz batzuetan, edo bederen haien alde egiten. Jasangaitza baitzait, gure burua, herria heldu zait burura, zapaldu gisa agertzea eta beste zapalduen lekuan ezartzeko ezintasuna duten horien jarrera. Eta ifrentzuz ere, zapalketa pairatu dutenek espadute egoeraren aintzinean empatiarik, izan izkuntzarena, etxe bizitzaren ingurukoa, laborariena, langile sumearena oroar eta beste luze bat, zapalduen zerrenda luzea baita, tripak korapilo zutan jartzen zaizkit. Zer dela eta eginen dira zapalduen arteko desberdintasunak. Badira salbuespenak noski. Irria hortzean zapal bainitzake batzuk baina zer dela eta gure arteko bereizketa hori. Bilgaiten zapalduak zapaltzailearen zapalkeriaren aurkako talde zapalkuntza antolatu antolatzeko. Bai, etxeko batek erranen lukeen bezala, hanbalatzen naiz. Baina honek gu aur zapaltzaile giren egoerara eramaiten nau. Zapaltzaile girelarik zein erre seldu den autobarkamena zein errez erraiten dugun bai baina eta malko batzuk isuri ditut honi buruz hausnartzean. Zeren bai, sagarroiak zapaltzen ditugu. Bide bazterra sagarroi zapalduz josia da. Ez dira sagarroiak soilik erranen du norbaitek eta egia da. Baina sagarroiaren defenditzeko ezintasunak gure laguntza osoa behar luke zentasistak ukanik ere, ez dira aski zorrotz, ez aski gogor erroten zilatzeko. Beraz, elkar gaitezen sagarroien alde, sagarroiak noizpait gure alde izatea nahi badugu. Mil esker arreta zentzunik eta pasa egunon,